บุ๊กทูสิบสามทรินาสตกิจกรรมชินอสติมาท่าทำอะไรซูเดลามาร์ตาเธอทำงานในสำนักงาน p r a c u ย e v kanceláři. เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ pracuje s počítačem มาธาอยู่ที่ไหน kde je Marta ที่โรงหนัง v k i n e เธอกำลังดูหนัง dívá se na film ปีเตอร์ทำอะไร Co dělá Petr? เขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย Studuje na univerzitě. เขากำลังเรียนภาษา Studuje jazyky. ปีเตอร์อยู่ไหน Kde je Petr? ที่ร้านกาแฟ V kavárně. เขากำลังดื่มกาแฟ p i กา a v o พวกเขาชอบไปไหน Kam chodí rádi ไปดูคอนเสิร์ต Na koncert พวกเขาชอบฟังดนตรี Poslouchají rádi hudbu พวกเขาไม่ชอบไปไหน Kam chodí neradi? ไปดิสโก้ Na diskotéku. พวกเขาไม่ชอบเต้นรำ Neradi tančí.